จะเดินยันไงยุติการพ่อที่พ่อสุดคือพ่อมีแบบคิดเยอะๆสุดพืออยู่ที่พ่อเพียงพือก็ทำให้ทุกคนอัพีเยอะดีมัดเด็กคือเซลล์ได้ร้องเยอะดี่อเดียวการนี่แต่แต่คือแทบ nothing to return the kindness of you people here, except us, the t i m a that we have. So the talk tonight uh, is a talk uh, as a thank to all of you who are very kind and very uh, grateful to be here in this visit to Singapore. And So, I ask you that make our visit นี่คือปฏิบัติธรรมอย่าง woman. Mm. รรมะ from the scripture more uh, about 84,000 chapters but uh, I would like to talk only a short method or a short way of the Dhamma so that every one of you can really uh, use it in your daily activities ไม่ว่าจะเป็นคนยุคนั้น และยุคนี้ก็เหมือนกันเพราะคนเรามันมีกายกับใจคนยุคนั้นก็มีกายกับใจเหมือนกับคนยุคนี้ฉะนั้นธรรมะนั้น จึงสามารถที่จะทำให้คน โดยไม่มีทุกข์ได้ The Dhamma is beyond time, so it doesn't matter that uh, people in the Buddha's time or people nowadays they all are able to know Dhamma because people in whatever age or in whatever era they belong to uh, have the same thing that is to say mind and body so everyone who has mind and body can practice and can achieve จะทำมันผมทุกเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้ ไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติ เมื่อเราไม่รู้ ไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติแล้ว ก็ปฏิบัติอย่างนั้นดี อย่างนี้ไม่ดี อันนั้นแปลว่าเราไม่เข้าใจ suffering arises because we don't know and we don't understand the real practice of the Dhamma. So when we don't really understand or we are ignorant of the way of the Dhamma, we have suffering. จะเป็นวิธีใดก็ตาม วิธีพุทโธวิธีอรหัง หรือของนุกอานาปานสติปทามมันรวมลงมาที่ whatever method you practice hmm. uh, your mindfulness of breathing or you aware of your breathing on the navel rising and falling or whatever method that uh, you practice uh, it, they can control uh, t o the mind and body คนเรามันทุกข์เพราะใจ มีความโกรธมีความโลภมีความหลงมีมีใจมีเสียใจมีไม่พอใจ We are suffering. We have uh, suffered because of uh, our own mind. when our mind has uh, grief, anger, and delusion, or happiness and suffering, uh, this is uh, the suffering in our life. ไม่ว่าคนชาติไหนภาษาใดหรือศาสนาไหนนุ่งผ้าสีอะไรถ้าหากว่าไม่มีโกรธไม่มีโลภไม่มีหลงแล้วอยู่ที่ไหน nationality you belong to, whatever religion or whatever race, whatever uniform you are wearing. If you don't have greed, anger, and delusion in, in your own mind, then you will be free from suffering. to c r e a t e the karmic but that is not the real karmic ความสงบแบบเราสร้างขึ้นมาเอง หรือไปนั่งทำตรงสงบนั่นเองนั่นคือเหมือนกันกับเราไปกินน้ำแข็งในขณะเมื่อเรากินน้ำแข็งลงไปที่แรกมันต้องเย็นนานมาน้ำแข็งมันออกฤทธิ์ระบายขึ้นผมร้อนมันร้อนขึ้นเหมือนกันกับ to create the calmness in our mind. The created calmness or the artificial calmness is like a piece of uh, ice. When we put it uh, in the sun or in a space, then gradually it will melt into water because it is unreal. ควรสงบแบบพุทธศาสนาสอนนั้นเหมือนอย่างที่เรานั่งอยู่ในขณะนี้แหละไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความหลงมันเฉยๆลักษณะนี้เป็นธรรมชาติของคนคนมีเหมือนกันไม่ยกเว้น The calmness in Buddhism is what we are experiencing now. That is, we don't have any hatred, any anger, or any delusion. And this is uh, the real nature of everybody. ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเจริญสติเจริญปัญญาส่วนสมาธินั้นไม่ต้องพูดก็ได้ มีสติไปรับผลนั้นได้ สมาธิคือคนตั้งใจมั่น ปัญญาคือเรารู้ the Buddha taught us to have awareness or sati and to have wisdom or panya and we don't have to talk about samadhi or concentration because when we have sati awareness and when we have panya wisdom the samadhi or concentration will arise naturally by itself so s ติ just means you aware whatever you are doing สมาธิ just uh, means the intention to do anything in your daily activity and wisdom ปัญญา it just means you really know whatever you do ดังนั้นเมื่อ ไปยังไงมายังไงก็สามารถที่จะรู้ได้ เพราะว่าท่านสอนให้ทุกคนจเจริญสติจเจริญปัญญาไม่ว่าจะเดินเดินนั่งนอนเข้าห้องน้ำห้องส้วมก็ต้องมีสติต้องมีปัญญา เมื่อมีสติเมื่อมีปัญญาแล้วสามารถที่จะรู้จิตใจของเราที่มันกำลังนึกคิดอะไรขึ้นมา wherever we go, whatever we do, even though we take meditation or we take for samadhi concentration, it does uh, it doesn't mean that you have uh, the real sati awareness or real samadhi concentration or real with panya wisdom. ที่เราไม่เห็นที่เราไม่เข้าใจจิตใจของเรา มันกำลังนึกกำลังคิดเราไม่รู้เราไม่เห็นคือว่าเราไม่รู้ตัว when you don't have ปัญญา or wisdom then grief anger and delusion will come so when you lack of wisdom don't know and you, you don't realize your own mind คนที่ไม่รู้สึกตัวนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเหมือนคนตายแล้ว แต่คนตายนั้นหมดลมหายใจ When you are not aware of yourself it is said that you are like a dead man but a dead man cannot harm anyone ืออิจฉานิสยาเบียดเบียนคนอื่นให้คนอื่นได้รับทุกข์เพราะเรา one who has one who is unaware of himself will create a lot of p r o b l e m a lot of trouble to his own self and to others by having envy and greed and anger to other person คนมีสติมีสมาธิมีปัญญา มองเห็นสภาพภาวะจิตใจของเรา แล้วก็นึกไปถึงคนอื่น คนอื่นก็มีจิตมีใจ ธิ concentration and ปัญญา wisdom we see the real state of our own mind when we see the real state of our own mind then we understand other person's mind so that we understand that everyone doesn't want any suffering but uh, they want happiness It is regardless of any nationality, regardless of any language, any religion, or any uniform, that is monkhood or layman. They all don't need, don't want suffering, but they want happiness. ดังนั้น พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าคำสอนใดจะเป็นทางนาใหนศาสนาใดก็ตาม หากไม่เีลงมาที่ต้นตอของชีวิตจิตใจแล้วคำสอนศาสนานั้นและอาจารย์นั้นเป็นโมฆะใช้ไม่ได้ The, the Buddha said that any teaching or any religion, if it doesn't point to the source of life then that teaching or that religion uh, is useless จะเป็นคำสอนของใครก็ตามศาสนาไหนก็ตามศาสนาไหนก็ตามหากว่าซีลงมาที่ต้นตอของชีวิตจิตใจแล้ว ให้คนผู้มีปัญญาได้รู้ได้เห็น ได้เข้าใจ ต้นตอของชีวิตตัวเองคำสอนนั้นเนี่ยคือว่าสาวก has wisdom and bring anyone to wisdom, to understand, to see and to understand, to to know, to see and to understand the t h o u g h t of life. That is the real teaching of the Buddha. That is the real teaching of religion. จึงสมกับสังฆคุณที่เรายกย่องเอาไว้ว่าทุกปฏิปันโนพระคัมภีร์โตสาวกสังโฆแปลว่า พระสงฆ์สาวกของพระผู้ภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วแต่จดชานติงอินบุติสุตระแดบสุปฏิปันโนภควโต สาวกสังโฆ Uh, that means those sangha who really practice the right way, who really walk on the right way คือบุคคลผู้ปฏิบัติดีนั่นแหละเป็นทางตรงคือปฏิบัติที่จิตใจของเรานั่นเอง so anyone who has the right practice is called sangha is the real monk because he come to practice his own mind ุทธุปฏิปันโนพระวโตสาวกัทังโกแปลว่าสงสาวของพระมีภาคเจ้านั้นได้ปฏิบัติตรงแล้ว คือบุคคลผู้ที่ปฏิบัติตรงต่อตัวเอง และปฏิบัติตรงต่อคำสอนของพระเจ้านั่นแหละคือพระสงฆ์ในพุทธศาสนานี้อุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆดสังฆะ who practice the direct way or the right way. The word direct or the right just means you direct or you right or you are honest to your own self and you are honest to other person. So anyone who is honest to himself in the real practice and who is honest to other person on the path is called the real Sangha, even though he is not a monk. ยายยะปฏิปนโนพระวโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวของพระเปียพระอาเจ้านั้นเลยปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกแล้ว คือเราเห็นต้นตอของชีวิตของเรา ไม่ให้โกรธไม่ให้โลภไม่ให้หลงเกิดขึ้น คือบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่หลง ยายะปฏิปันโนสาวกสังโฆยศสังฆะภู practice for the sake of ธรรมะ to know ธรรมะ so that he or she can be free from suffering and can see the origin of his own life is the real สังฆะ regardless of any uniform สามิจิปฏิปโนพระว่าโตสาวกสังโฆแปลว่าสงสาวกของพระเป็นพระเจ้านั้นมดแต่ปฏิบัติสมควรแล้ว การปฏิบัติสมควรแปลว่าเราไม่หลงคือเราตัดสินใจได้ว่านี่คือการปฏิบัติของพระเจ้า นี่คือเรารู้ตามแบบพระเจ้า นี่คือทำลายของหลงจิได้จริงจริงจิงเป็น กิปติปันโนภควโตสาวกสังโฆโดสังฆะภู practice the proper way so that he or she can realize what the Buddha realized and can destroy all kind of the ignorance that is the real monk or the real sangha So he can be called the noble man or the noble woman. พระโสดาบันบุคคลนั้น ไม่มีเครื่องหมายเหมือนครูหรือนักเรียน หรือข้าราชการใดๆ มีเครื่องหมายคือทางจิตใจ รู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมไม่ให้เกิดขึ้น จะเป็นพ่อบ้านแม่เรือนก็ได้ จะเป็นครู ไปสอนหนังสือให้เด็กก็ได้ จะเป็นนักเรียนไปเรียนหนังสือก็ได้ โดยไม่มีทุกข์ทำการทำงานตามหน้าที่ของตน ดังนั้นพระโสดาบันจึงมีครอบครัวผัวเมียอยู่ได้ One of the noble person is called Sodaban and Sodaban has no sign at all. It is unlike a teacher or students who wear uniform or government officials who wear uniform. But Sodaban, there's no, no mark or no sign from outside. The only mark or the only sign is in his own mind. And he knows, he sees, and he really understands his own mind. So, suffering never arrives in his mind and he can work according to his duty and his responsibility in and can live and can have a family and can do any other things like normal people but his mind is free from suffering ดังนั้นการศึกษาหลักพุทธศาสนานี้จึงให้รู้จักสมมติบัญญัติและ รมะตัญญาอัตถบัญญัติอริยปัญญาสอง to study the real teaching of Buddhism you have to know สมมุติบัญญัติปรมัตถบัญญัติอัตถบัญญัติ แนอริยบัญญัติ ดังนั้นจึงสมว่าาทิถังตตานิโอนิสานุภานิอัตถะพุทธาอุคลานิเอสาภควโต สาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระพุทาเจ้าคือผู้ที่รู้จักสมุติบัญญัติจริงๆ รู้จักปรมัตบัญญัติจริงๆ รู้จักอัตถะบัญญัติจริงๆ รู้จักอริยบัญญัติจริง คานิสัตถะปุริสาปุคลาเอสาภควโตสาวกสังโฆ This is a m e a n d those sangha who is really understand the path is one who really know the สมมติบัญญัติ which is a m e a n to know the assume of the world that is to say, uh, that is uh, to say, uh, you know the outer phenomenon, phenomena of the world. For example, uh, you know that uh, that person is a girl, this person is a boy. That is the official, government official. That is uh, the lawyer. That is the student. That is teacher. So this is just the phenomenon or just the social recognition. So one who really know the Dhamma should know this samut or uh, the phenomena of the world or the social phenomena. And Paramattha Banyat means to know the transcendental aspect of uh, this world. That is to say, to know the numina noumenon of the world อัฏฐบัญญัติ to know the essence of the world อริยบัญญัติ to know the noble sense of the world อริย the word อริ just mean enemy ยะ mean free from so อริย just mean free from any enemy that is free from any defilement. So anyone who walk the right path has to know the phenomena world, the noumenon, the essence, and to know how to be free from defilement. you have any question, you can ask, and Lung is willing to answer all of your questions. would like to introduce to you is uh, a direct practice and you can apply it to your daily life or daily activities. And this is the practice to develop the awareness. and the way to practice, you can sit in any manner that you like. Sit cross-legged, or you can sit on the chair, or you can sit comfortably in any place but to put your both palms on your knees and turn your right hand up ยกมือขวาขึ้นข้างตัวให้มีความรู้สึก raise your right hand up and you have awareness of your movement เอามือขวามาที่สะดือให้มีความรู้สึกตัว bring your right hand down to your navel and you are aware of the movement พลิกมือซ้ายกับแขนขึ้นให้มีความรู้สึก turn your left hand up aware of your turning ยกมือซ้ายขึ้นครึ่งตัวให้มีความรู้สึกตัว raise your right hand up aware of your movement เอามือซ้ายเข้ามาทับมือขวาให้มีความรู้สึกตัว swing your left hand down to the navel aware of your movement เลื่อนมือหัวขึ้นหน้าอกให้มีความรู้สึกตัว Slide your right hand up to the chest aware of your movement เอา มือ ขวาออกมาตรงข้างให้มีความรู้สึกตัว Bring your right hand up aware of your movement เอามือขวาลด ลง ที่ ขาขวาตะแคงไว้ ให้มีความรู้สึกตัว Lower your right arm down to your thigh aware of your movement ว่ามือ ขวาลงที่ขา ขอให้มีวามรู้ Turn your right hand down aware of your movement เลื่อนมือซ้ายขึ้นหน้าอกให้มีความรู้ตัว Slide your left hand up to the chest aware of your movement เอามือซ้ายออกตรงข้างให้มีความรู้ตัว Swing your left hand up aware of your movement ยกมือซ้ายยกขาซ้ายตะแคงไว้ให้มีความรู้ตัว know what your left hand, left arm down to your knee, aware of the movement. ข้อมือซ้ายลงที่ขาซ้ายให้มีความรู้สึกตัว Cross your left hand down, aware of your movement. ทำให้มันหมุนกันติดต่อกันเหมือนติดโซ่ You just practice and in in this way. Uh, you just practice continuously like a chain แปลว่าการเจริญสติ this is the way to develop awareness เจริญปัญญา develop wisdom ปัญญาจึงได้ความหมายว่า ความรอบรู้ในกองสังขาร wisdom means you know all of your ขันธะ or every day ถ้าหากปฏิบัติติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ if you practice it continuously like a chain ในตำราบอกว่าเจ็ดปีอย่างนาน from the Buddhist text it is said that the longest time is for is seven years อย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุด นับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวัน The medium time is seven months, and the shortest time is from one day up to seven days or up to fifteen days. ว่ามีอันนี้สงสองประการ t h a t to result. นั่นเป็นอาหาร First, you become ต้องเป็นพระอนาคามีในปัจจุบันภพนี้ if you don't become an arahant then you become an anakami เพราะว่าพระเจ้าทำมาแล้วไม่มีครูไม่มีอาจารย์ผมเป็นท่านก็ไม่ได้ The Buddha had no teacher so he searched for six years and he know this truth ายเราเพื่อบุคคลผู้ที่ไม่มีปัญญาไม่เกินเจ็ดปี and the Buddha said that for one who has less wisdom uh, the longest time for those person is seven years พวกเรา พวกเรา all of us เกิดมา ยังมีตำราและยังมี ผู้สอนอยู่ อย่างนานไม่เกินสามปี อย่างกลางหนึ่งปี อย่างเลวนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันอานิสงไม่ต้องพูดทุกจะหมดไปสิสิ All of us have learned from the sutra from the Buddhist text and have teachers โจหลวงพ่อ assure that if you really practice then the longest time is just three years the medium time is just one year and the shortest time is from one day up to 90 days and you don't have to talk about the result you are suffering in deep in your own mind เดียวซีคนไม่มีทุกข์แล้ว จะเรียกว่าอะไรก็ได้เรียกว่าอยู่เหนือทุกข์เหนือสุขเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีอะไรจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนได้จะว่าไม่เกิดก็ได้จะว่าไม่ตายก็ได้จะว่ายังไงได้ทั้งนั้นมันเป็นเรื่องสมมติ When you don't have any s u f f e r i n g in your own mind then you can call yourself anything that you like because uh, you are beyond happiness, you are beyond suffering, you are beyond anything. If you have any question you can ask. <coughs> ติดความสงบ เมื่อมีความสงบแล้ว ออกจากความสงบไม่ได้ นั่นเรียกว่าสมถกรรมฐานพวกที่จเจริญสติจเจริญปัญญาโดยตรง ไปติดเอากับวิปัสสนูเพราะเมื่อเกิดปัญญาขึ้นมา รู้รูปนาม รูปธรรมนามธรรม รูปโลกนามโลก concentration meditation will attach to the calmness and cannot be able to free from that kind of calmness. Those who practice vipassana meditation or insight meditation and will attach to what Hong Kong called vipassana. That is a จะวิปัสสนูเวนยู practice inside meditation เวน n ู come to know รูปธรรมนามธรรม which is mean the action of the body and the action of the mind รูปโลกนามโลก the disease of the body and the disease of the mind anatta. impermanent suffering and non self รู้ศาสนาศาสนาพุทธศาสนา you become to know religion and you become to know Buddhist religion รู้บาปรู้บุญ you know the bad karma or sin and you know merit and there are 16 of vipassana or obstacles that arise from the inside meditation practice ดังนั้นจึงหาบุคคลผู้ที่มีความรู้สอน So it is uh, necessary to have a good teacher who can guide during practice vipassana meditation. ดังนั้นการหาฟังธรรมะจากต่างๆเป็นบุคคลผู้ที่รู้จริงเป็นการหาฟังได้ยาก So to listen to the teaching of one who really know is very rare in the world. เมื่อพบกับบุคคลผู้ที่รู้แล้วจะไปนั่งฟังก็ยากเว้นวัน happen to meet a person who really know it, it is also difficult to listen to his d a m m a Thank y o c u s t n m e r s now, but uh, we would like to talk about the k a r m a because everyone uh, would like to have k a r m a ความสงบมีสองอย่างสงบสมถะธรรมฐานอย่างหนึ่งสงบวิปัสสนาอย่างหนึ่ง There are two kinds of karmic. One วิปัสสนาเมดิเทชันสงบสมถะกรรมฐานเหมือนกันกับที่เราไปอยู่ในถ้ำหรือห้องมืดไม่มีไฟไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องอยู่ในนั้น The permit of samatha meditation or concentration meditation is like we are in a dark cave and we are unable to be out of the cave So we just uh, be around in the cave, in the darkness. The m o s ิปัสนา เหมือนกันกับที่เราออกจากข้อมื่อได้ หรือเหมือนกันกับที่เราออกจากถ้ำได้ เราเดินอยู่บนถนนโดยไม่ให้มีอะไรมาผ่านหน้าเห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่าง เรียกว่าสงด้วยสติปัญญา The calmness of Vipassana meditation or insight meditation is like when we are out of the cave or when we are out of a dark room so we can see everything clearly and we can go everywhere that we want because we can see everything วิปัสสนาจึงเห็นแจ้งรู้จริง างเก่าล่วงภาวะเดิมโซวิปัสสนา mean to realize to really know and after really know you are beyond the former state เห็นมากผมเห็นแล้วการทั้งความคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสติใจในวันนี้ อยากให้พวกเรา ามออกโดยเฉพาะคนต้องการแต่ละคนละคนโซ uh, ừ. if you have any question you can ask and หลวงพ่อ would like uh, any particular question Is it still necessary or would it help to have to say a prayer เพราะว่าในการปฏิบัติกรทำอะไรทั้งหมดอันวิธีกรรมต่างๆนั้น มันเป็นเรื่องของบุคคลที่ยังไม่รู้เป็นวิธีสอนของคนไม่รู้ให้เขามีที่พึ่งเท่านั้นเองเพราะคนคนนั้นยังไม่เคยมีที่พึ่งยังไม่เคยรู้อะไร ต้องมีวิธีให้เหมือนกับเด็กๆ The practice of vipassana m e d i t a t i o doesn't concern anything about that. And the prayer or chanting of the Buddha or any other kind of that thing. It's just uh, for one who needs something to cling at, uh, who needs uh, some something to rely on. So it is a just a candy of the children. <laughs> you can count your money but uh, you are aware of those activities วิธีที่ให้สร้างจังหวะนั้นคือวิธีสอนเด็กๆคือสอนคนยังไม่รู้เหมือนเด็กๆจะอยู่คนเดียวไม่ได้เมื่อไม่มีเครื่องเล่นจำเป็นต้องหาเครื่องเล่น children. But uh, when you get adult, then you don't need any toy at all. เป็นจินตญาณมันจะเป็นวิปลาสเพราะบุคคลที่กำลังปฏิบัตินั้นไม่รู้เหมือนกันกับคนที่กำลังเป็นบ้า เมื่อคนดีมีปัญญาจะเอาไปโรงพยาบาลไม่เงินเมาหรืออีกอย่างนึงเหมือนกับคนกินสุราเมา มีคนมาห้ามบอกว่าอย่ากินเถอะสุรามันเมา คนที่เมาสุราพอยิ่งกินก็ยิ่ง บอกว่าไม่เมาพนัก ฉะนั้นจึงหาผู้ที่รู้อ it is necessary in the sense in, in the sense that uh, when you practice i n Thai meditation uh, during your practice it will occur some obstacles like vipassanā or c i n t a y a n or vipala and you need someone to help to solve this obstacle uh, because uh, it is quite difficult to attack or to solve the obstacle by oneself. And Hong Kong give, uh, uh two like a crazy person. He never realize that he is crazy. So he needs someone who is a normal person to take him to the hospital or like a a drunk man, a drunk person. He never uh, say that he is drunk. So uh, he needs someone to wake him up. Uh, คนนี่ไม่รู้ที่อยากไปสอนให้เขารู้อยากไปสอนผีบ้าง สอนเทวดาบ้าง สอนมนุษย์บ้าง มันคิดอย่างนั้น คิดออกนอกตัวไป มันลืมตัวไป เมื่อคนใดคนหนึ่งมาพูดให้ มันก็ถือว่าคนนั้นไม่มีความรู้เหมือนตัว อันนั้นเป็นความรู้ของวิปัสสนูปกิเตส Hmm, the first obstacle that's uh, common to uh, any practitioner when we get deep in the practice. It, uh, the first one is called vipassana. It is a high technical term and very difficult to translate into English. So I just uh, use the word vipassana. And when you have vipassana, uh, then you when you practice and you know about the name and form, the matter and mind, and you know a little bit of the Dhamma, then uh, some wisdom will arise within yourself, and then you will, you will have a very strong feeling that you would like to teach other people, and you have a strong feeling of compassion, and uh, you really would like to teach others who doesn't know Dhamma. And for some case, uh, uh, you may uh, you may like to keep uh, some deity or some god during your practice, and that kind of thing uh, just uh, you think out of your your own self. And when anyone who come to warn you or come to to tell you you just uh, have the feeling that that person has doesn't have the same knowledge that you have. So this is uh, the first obstacle that may arise in the practice. เปรียประมาณเลยเหมือนคนเป็นบ้าไม่รู้สึกตัวว่าตัวเป็นบ้าแต่คนที่ไม่เป็นบ้า มองคนบ้าต้องรู้ดังนั้นคนมีความรู้มองคนที่เป็นวิปัสนาต้องเป็นวิปัสสนาต้องรู้ คนที่เป็นวิปัสสนูนั้นไม่รู้ตัวเองกับ คนเป็นบ้า ไม่รู้สึกว่าเราเป็นบ้า เมื่อคนที่ดีมีปัญญา จะเอาลงไปจะเอาบุคคลที่เป็นบ้านั้นไปโรงพยาบาล คนบ้าไม่ยอมไป มันกลัวจะ ได้กินยาจากหมอ เมื่อหมอเอายาให้กินนอนหลับแล้วมันจะหายบ้าคนผู้ที่ไปแก้วิปัสสนูนั้นจำเป็นต้องมีปัญญาเนื้อวิปัสสนู คนวิปัสสน่นาทงจะเชื่อฟังได้เหมือนกับคนที่มีปัญญาหาเอาคนบ้าไปให้หมอที่โรงพยาบาลให้ยากินมันจึงจะระงับเปรียบประมาณได้อย่างนั้น one who has vipassana during the practice uh, needs someone who is beyond those v i p a s s a n to help him and one who has but no is like a crazy person who doesn't want to take any medicine or doesn't want to go to the hospital. And like the drunk man who doesn't realize that he's getting drunk. So uh, he needs someone who is beyond that stage to help him. ส่วนชินตยานนั้นเมื่อตัวเองเข้าใจปรมัตเล็กเล็น้อยหรือว่าทำลายโอสะโมหะโลภะให้ลดลงแล้วเกิดปีตีขึ้นอย่างหนัก เมื่อเกิดปีตีขึ้นแล้วก็ไปติดปีติยินดีภูมิใจในปีติที่เรารู้ เราเห็นลืมอารมณ์ นานๆแต่อารมณ์หายไปเลยไม่มีอารมณ์ความสุขปีติก็หายไปเลยไม่รู้อะไร Uh, the second obstacle that one may have during the practice is called intayan. Uh, it will happen when one practice and know the paramatta or the transcendental or the transcendent uh, a little bit and can destroy some of the greed, anger, and delusion. And then one will have the spirit or rapture, rapture. And then uh, one cling or attach to that spirit or rapture and forget his own practice. So uh, after some time, then uh, that rapture will disappear. and that kind of happiness will disappear. So he will come back again from the well, he will be a s t r a y from the practice. ผมปมาให้ฟังอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับคนดื่มสุรากินสุราคนเป็นปีติยิ่งเจริญก็ยิ่งสนุกยิ่งสบาย คนกินสุรายิ่งกินก็ยิ่งสนุกยิ่งสบายไปเป็นอย่างนี้ มีคนห้ามเขาไม่อยากเชื่อฟังจิตไลท์อัด drunk man drunk person uh, when he get drunk he would like to drink more alcohol and when he get even uh, more drunk he even more he even like more alcohol and he will not uh, believe anyone to come to to warn him วิปลาสนั้น เมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปไปพบกับคนสุขสระวิจัยชนิดหนึ่งเกิดเป็นคนลืมตัวลืมอารมณ์ไม่มีอารมณ์ไปติดสุขเมื่อติดสุขแล้วคนสุขนั้น ไม่เกินห้าวันหายไป เมื่อคนสุขหายไปแล้วก็เสียใจ หาความสุขไม่มี เหมือนกับของที่เรามีทองคำจับอยู่ที่ในมือเราเดี๋ยวเราวางทองคำหรือทองคำหลุดจากมือเราไปแล้ว หาทองคำไม่เห็น คนเอาไปหมดแล้วแต่ว่าไม่มีอะไร The ะเซ r ร์ b s t a c l e is called v i p a s s a it will happen when one practice until one uh, has kind of happiness arise in, in his own mind. And then he forgets the practice, he forgets uh, the meditation and attached to that happiness. But that happiness will not last long. And when the happiness disappears, then he feel very sad, very sad. And, uh, it is like when one has a piece of gold and when uh, we put it down and somebody t a k e it away, so he feel very uh, very sorrow sorrowful to uh, the disappear of that gold. วิปัสสนาที่ว่ามีอารมณ์เป็นขั้นเป็นตอนตามลำดับเรียว่าปฐมฌานทุกขิณาฌานสักขิณาฌานจักตุต ามขั้นตอนโดยมีอารมณ์ เมื่อมีอารมณ์แล้วเราไม่ต้องลืมอารมณ์ ต้องรู้อารมณ์อยู่ในอารมณ์นั้น จึงจะเป็นวิปัสสนารู้แจ้เห็นจริง ตามเขาล่วงเขาว่าเดิมคือไม่ขาดจิตจึงเป็นวิปัสสนาจริงๆ คนใดที่ยังไม่มีอารมณ์นั้นไม่ใช่วิปัสสนา So when you practice uh, vipassana meditation or insight meditation, you uh, should not forget uh, the practice and you should not forget the meditation and not let yourself attached to any kind of uh, obstacle or any unnatural thing that may happen during the practice. So just uh, practice, just come back to practice to the practice, uh, whatever it may happen, you come back to the practice, come back to the practice all the time. อยากให้หัวข้อเป็นเพียงสั้นๆำว่าปฐมตานั้นหมายถึงทำลายความหลงผิดได้คู่จากวัตถุปรมัตถาการ รู้จักสมุทฐานคือโสตโมหะโลภะทำลายได้แล้วก็รู้จัก วิญญาณโดยไม่มีทุกสังขารไม่ถูกปรุงอันนี้เป็นอารมณ์ของปัญญาขั้นต้น ขั้นที่สองต่อไปคือทำลายผมยึดมั่นถือมั่นทำลายปัญหากิเลสอุปทานได้ อันนี้เป็นขั้นที่สองขั้นที่สามมีิีงปรากฏขึ้นไม่ได้ผลรักษาสีสศีลจึงรักษาผลทำลายความสงบได้อยู่ด้วยสติปัญญาเรียกมา ารมณ์ขั้นที่สามของศาสนาอารมณ์ขั้นที่สี่รู้จักภูมิบุคคลที่ไปทำความสงบนั้น เขาจะไปติดอยู่อย่างนั้นรู้จักบุคคลใดทำความสงบพูดเรื่องสงบให้ฟังรู้จักทันทีอันนี้เป็นอารมณ์ของศาสนาขั้นที่สี่ขั้นที่ห้ารู้จักสมุฐานของความทุกทุกแง่ทุกมุม รู้จักี่ปัจจุบรู้จักจินตนารู้จักวิปลาสรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าวิปัสสนาเสือผมผมเราเห็นแจ้งรู้จริงไม่เก้อเขินต่อคำสอน ของพระเจ้าจะมีแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ก็ตามนิดเดียวคือปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงเท่านั้นเอง there will be four steps of wisdom that may arise in the practice. The first step, you can destroy some of the ignorance and you come to know what to or the matter, paramat or the transcendent, akan or the phenomenon, and you come to know the five aggregates. Second stage, you can destroy all of the attachments. The third stage, the sila or the precept will arise in yourself, and then you don't have to observe any sila at all. But the sila that happens in your own mind will observe you, will keep you. The fourth stage, then you will know the the state or the mind of person of any person who practice the the calmness and you really know uh, his experience of the practice. The fifth state, you know the source of suffering in every aspect. So uh, this is uh, the real knowledge the teaching of the Buddha, uh, 84,000 Dhamma, uh, just uh, have uh, just be there. So it is uh, important to really practice and get the real knowledge. ลูกสอนเสนอ to practice uh, without doing, without practicing the physical movement and knowing the uh, uh, physical, being aware of the physical movement of the body, uh, and still <clears throat> attain insight and wisdom by simply be aware and uh, succeed in being aware of his own thoughts. That means the practice is to observe one thought directly without going through and practicing the, the movement uh, technique. กรนที่ทั้งห้าคืออาจาโพธัญญะมัคปังสัจยะอัตตาติมหานังมะทั้งห้าคนนั้นเนี่ยคือคนที่มีปัญญา ไม่ได้เจริญสติอะไรทั้งหมดเลย เพราะมีปัญญาอย่างสมบูรณ์แล้ว คืออาจาโพธัญญะยกหัวข้อขึ้นให้ฟังรู้ทันที ส่วนสี่คนนั้นจำเป็นต้องเจริญสติ เพราะไม่มีปัญญาพอ Yes, it is possible. Uh, for example, uh, when when the Buddha taught uh, the five hermits, the first five disciples, uh, after his first teaching, Anya Kontanya, the first hermit, became enlightened. because uh, Sanya was a wise person. He already has uh, some kind of wisdom. But uh, the poor hermit needs some more practice and attain enlightenment accordingly. wisdom in his mind. So when he sees the Buddha dress the lotus, he realized that the Buddha has no suffering, and he see, he realized his own mind that he also has no suffering. So uh, the flower that uh, the Buddha read in the assembly, it just means uh, no suffering in the mind. chúng ta nên có biết rằng là ai vô tận ามตำรับตำราอาจารย์ของคนที่ไม่รู้จีินอดนิมิตแปลว่าทำขึ้นให้มันได้อันนั้นของคนไม่รู้นิมิตแล้าเครื่องหมาย เรากำมือรู้สึกตัว ให้มีสติอยู่ที่ตรงนี้ เราขยิบตา เรารู้สึกตัวให้มีสติอยู่ที่นี้ เราหายใจเข้าหายใจออก ให้เรามีสติอยู่ที่นี้ อันนี้แหละเรานิมิตเป็าเครื่องหมายความคิดมันคิดขึ้นมาปุ๊บเราเห็นปั๊บทำเหมือนแนวกับหนูอันนั้นแหละเครื่องหมายของวิปัสสนา ไม่ใช่ว่านิมิตอย่างที่เราเห็นสีแสงสีเทวดา นรกสวรรค์นั่นเป็นมายาบุคคลในรู้จิตใจตัวเองยู u don't have to be just aware of ่อ your body and you try to let go of of it. Let go of those uh, imagination or those pictures of the thought. uh, don't don't try to look at it or uh, be interested in it, but come back to aware of your body. For example, come back to your movement of your hand or when you bring your eyes, come back to the uh, the awareness of the blinking. So uh, don't pay attention to those pictures, those imagination, because those imagination uh, just the uh, just the result that you get into your thoughts, and it will go to the samatha way, samatha meditation way. For some for someone who doesn't really know. They call those imagination, imagination that we or the mark or symbol. But uh, for Lung Ho, he said that uh, the real limit or the real symbol of the real mark is uh, the awareness of your body. So whenever uh, you think, when, whenever thought arises, you see it immediately and you let go of it immediately. So you just practice like a cat uh, catching a rat. So any, anything that may happen in your mind, in your imagination, uh, including any light, any sound, or you may see some ghost during your practice, or you may some you may see some deity, some ghost, all of those things are just illusion don't pay attention to come back to your awareness เรียบคำบุคคลที่ตัดผ้า คนที่ไม่รู้ไม่เคยสมาตัดผ้า เพียงเราจะตัดกางเกงหนึ่งตัวเสื้อหนึ่งตัว คำนวณผ้าไม่ถูก เพราะเลยไปซื้อผ้ามาหลายหลาย มาตัดกางเกงมาตัดเสื้อตัดทิ้ง เราจะเอาเฉพาะเสื้อตัวเดียวกางเกงตัวเดียวเท่านั้น เราซื้อผ้ามาจากลา เรามาใช้ผ้าเพียงสองหนาสามหนาส่วนที่เหลือไปนั้นไม่มีประโยชน์เลย การที่เราเป็นนิมิตอย่างนั้นขอไม่มีประโยชน์แก่เราเลย เพราะว่ามันมาเอามาใช้ไม่ได้ ถ้าคนที่สลาดแล้วตัดเสื้อผ้าเป็นแล้วเขาจะไปซื้อมาเพียงสองหนาสามหนามาตัดพอดีกางเกงมาตัดพอดีเสื้อผ้าไม่มีเศษนด่แลวเลย นี้ประมาณหนึ่งอุปมาแบบที่สองเหมือนกับคนที่ปลูกบ้าน เขาคำนวณบ้านหลังนี้จะปลูก ไม่กำหนดเท่านั้นอิดกำหนดเท่านั้น หรืออะไรเหล็กกำหนดเท่านั้น เขาซื้อมาแต่พอดีพอดี เขาไม่ซื้อเหลือเลยคนที่ไม่เคยต้องไปซื้อมามากๆ มันก็เลยติ้นเปลืองเงินทองไป กับคนที่รู้จักคำนวณดีแล้วเขาจะซื้อพอดีโดยไม่ติ้นเปลืองเงินทองไปทั้งหมด การสอนวิปัสสนาก็เหมือนกัน Lung pao gives two examples. Uh, the first example is like when you want to uh, to make your dress, to have your dress. If you don't uh, know how to make it, or you don't know how to, uh, if you don't know how how many yards of the cloth that you need in making a shirt, for example. Then uh, you may buy 10 or 20 yards of cloth, but uh, <coughs> you just uh, actually you just need only two or three yards for a cloth. So uh, the left just useless, and it is uh, just use, just useless. But when you know uh, exactly how many yards that needed uh, in one church. You just buy a few yards that is needed. Then uh, there is there is nothing that will be uh, use, useless. Uh, the second example, like uh, when you want to build a house, and if you are clever, person, you know how how how many piece of wood or how many or how much uh, cement or iron that you need in building one house. So you just buy that thing, not uh, a lot of them. But uh, one who doesn't uh, no idea about how to build a house may buy a lot of things and he waste a lot of money. So the practice is the same thing. If you don't really know the practice, you waste a lot of your energy, waste a lot of your time, but uh, the result just uh, a little bit. If you really know the practice, then you just practice that is on, that is needed, and then uh, everything is complete. ในการ um, they have uh, the results are the same but uh, you waste your time in doing samatha meditation because we just want to observe our mind or to we just want to observe our thoughts so the observing or seeing our thoughts is the most precious thing that we have and we must do when the Buddha get enlightened, uh, he get enlightened because of uh, seeing it into his own mind or uh, seeing his thoughts. So uh, before he get enlightened, he searched for a long time and he practiced a lot of uh, samatha meditation under so many teachers, including Alaladabot hermit and Uthakada Bot hermit. And he gained what is called Samabat, uh, Samabat, eighth state, state of Samabat. That is uh, the state in the Samatha meditation, the highest state of Samatha meditation. But the Buddha never get enlightened, even though he gets the highest Samatha result. And after that, he comes to uh, he come to the torture of his own body for some period of time, but that doesn't help him to get enlightened. So when he come to practice only his own mind, just seeing into his own mind, then he get enlightened. So enlightenment is just the result of seeing into your own mind, nothing else. So you can do samatha meditation and then come to vipassana meditation, or you can do vipassana meditation. Uh, the result ultimately will be the same, but uh, the only difference is that you waste your time in doing samatha meditation. How do you overcome a uh, ว่าเวลาปฏิบัติแล้วเนี่ย เกิดความโมโหเมื่อเรานั่งก็เปลี่ยนยืนเสียแล้วก็ความโมโหหายไป เมื่อเรายืนอยู่เราก็มามานั่งเสียแต่ว่าจึงทำวิธีนี้อาตมาสอนให้ ทำอย่างนี้เร็จมือเข้าเอามือออกไม่ใ่มันง่วงเป็น มันง่วงเป็นนั่นเองมันง่วงหลับมาก็เปลี่ยนยาบททำอย่าง วงวม่วงมันหายไปเองเราเพียงเปลี่ยนที่นี่บทนั้น just change your posture suppose that you are sitting and then you get uh, sleepy then you just uh, stand up or walk then uh, your sleeping will disappear or will be less or when you walk and you get sleepy then you may Uh, sit or uh, stand up, something like that. Uh, when you practice the formal movement of the hand and you get lazy, then you can change your your posture by doing a, the thing that Hong Kong something like this. you just uh, change change the posture, then uh, your sleepiness will be less. Eye, Uh, you don't have to close your eyes. And by closing your eyes, you cannot do your daily activities. You cannot close, close your eye and cross the road, for example. So just uh, open your eyes and aware of your movement and see your thoughts at the same time. have a full meal, then he has uh, no hungry, hunger, hunger, hunger. Or like a person who has a cool sleep at night, when he wake up in the morning, he has no more sleepy. Now we are told that uh, every human being has the potential of being a Buddha. Um, that is, if the person is able to practice uh, meditation. What about people who are rather stupid, uh, who are a bit insane, or totally retarded? Are these people uh, able to also practice uh, the meditation that we or maybe they, are, they should be given another form of uh, practice. ก็ถามว่าโดยทั่วไปแล้ว ก็มนุษย์ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติจนกระทั่งเกิดความรู้แจ้งขึ้นมาได้ แต่ทีนี้ถ้าเกิดเกิดเป็นคนที่ โง่หรือว่าเป็นคนปัญญาอ่อนหรือว่าเป็นคนที่พิการ จะสามารถปฏิบัติให้รู้ได้หรือเปล่าหรือว่าจะต้อง แนะวิธีปฏิบัติเป็นทุกเสให้คนห้าไม่ที่คนจะดีปฏิบัติได้ถ้าคนไม่เชื่อเสียขา ที่คนพิการอย่างอื่นนั้นไม่สำคัญแต่ว่า ให้เป็นปกติให้จิตใจดี ไม่ให้เสียสติไม่เป็นบ้า คือไม่ที่คนจริตุดจะนั่นก็ได้ ถ้าว่าเสียเสียขาไปนั่นมานี่ได้ แต่ว่าสติปัญญาน้อย อันนั้นใช้เวลางาน ถ้าหากคนมีสติปัญญาพอแล้วใช้เวลานิดเดียว ถ้าคนมีสติปัญญาอย่างเข้มแข็งเหมือนกับพระอัญญคงทันญะเพียงพระพุทธเจ้ายกหัวข้อเพื่อให้ฟังเขารู้ทันที พวกเราไม่ก็เหมือนกัน คนที่มีปัญญาเนี่ยไม่ต้องไปยกมือก็ได้ ฟังแล้วท่านบอกว่าดูจิตใจของท่านนะจิตใจของท่านมันปกติแล้วนะ คนมีปัญญารู้ทันทีคนที่ไม่มีปัญญานั่นยังไม่รู้ว่าดูจิตดูใจโดยวิธีไหนนั่นเ จำเป็นต้องฟังหลายหลายครั้งหรือหาวิธีให้ปฏิบัติอยู่ในขันธ์ also are able to uh, realize the the truth or the dhamma but uh, the only exception is uh, the skillful person who has uh, the mental uh, disorder and that those persons need some help from the doctor or from the hospital so that the mental disorder will become better until he uh, is able to to do the practice. But uh, those persons who have uh, some incapacity in, in, in themselves need quite a า o n g time for the p r Unlike uh, a normal person that uh, we use less time to achieve the same thing. ดังนั้นคำสอนจึงมาก เพราะสอนระดับปัญญาของคน ถ้าหากว่ามีระดับปัญญา อย่างเดียวก็จะคำสอนไม่น้อยแต่ว่ามากก็น้อยเหมือนกัน เพราะจะมารวมลงที่จิตใจเหมือนกัน This wisdom of uh, people are not the same. So there are many levels of teaching. But all of the levels of the the mind. if you think that uh, when you close your eyes and you can cross the road, then it's okay, you can close your eyes. <laughs> But uh, then you better open your eyes. Because uh, by closing the eyes, you cannot do your daily activities. So not so much use. เพราะว่าถ้าปิดครึ่งนะครับถ้าปิดครึ่งจะได้เรื่องจะหลับ ก็ได้หรือไม่หลับก็ได้ล่ะเรื่องหลับตามันไม่สำคัญเพราะว่าเราหลับตาได้จะทำงานได้ไหมเราหลับตามันจะช่วยอะไรได้